Dvyliktas skirsnis Jona 22 Gedimino laiškai pasiekė brestant popiežiaus konfliktui su Vokietijos imperatoriumi Liudviku Bavaru. 1323 m. kovo mėnesį vokiečių kariuomenė įžengė į Šiaurės Italiją ir sumušė jai pasipriešinusias popiežiaus legato pajėgas. Spalio 8 dieną Jonas 22 oficialiai pradėjo Liudviko ekskomunikavimo procedūrą. Vokiečių ordino palaikymo akstinas, prisidėjęs prie pirmojo gedimino laiško trūkumų, tokiomis aplinkybėmis silpnėjo, nes ordinas aiškiai šlėjusi prie imperatoriaus. Lapkričio mėnesį Jonas 22 atsiklausė Prancūzijos karaliaus Karolio ketvirtojo nuomonės dėl Gedimino demaršų. Avignono protektorius Gedimino siekiams neprieštaravo. Tuo tarpu Liudvikas Bavaras savo Nürnbergu 1323 m. gruodį ir Frankfurto 1324 m. sausį apeliacijomis protestavo prieš popiežiaus veiksmus. Tai pagreitino imperatoriaus ekskomunikavimo procesą. 1324 m. kovo 23 dieną jis buvo oficialiai atskirtas nuo bažnyčius ir tai labai pravertė Gediminui. Prancūzijos karaliaus atsakymą Jonas 22 gavo jau faktiškai pasiryžęs atvirai konfrontacijai su imperatoriumi, kas automatiškai lėmė Rygos arkivyskupo palaikymą. 1324 metais vasario 10 dieną Vokiečių ordinas buvo oficialiai pasmerktas už krikščionims daromas skriaudas ir pagonių atstumimą nuo krikštum. Žinia apie gerėjančius arkivyskupo reikalus Gediminas iš rygiečių gavo dar 1323 metų ankstyvą rudenį. 1324 metų sausio 25 dieną jis dar kartą kreipėsi į Saksonijos miestus, pakartodamas kolonistų kvietimą. Jei ankstesniuose laiškuose Gediminas rašydamas apie laukiamus popiežiaus legatus ir palankų jo atsakymą niekur šio atsakymo nekonkretizavo – Tai šiame laiške jis nurodė, kad žino popiežiaus sprendimą. Todėl laiško įsiuntimo data neatsitiktinai beveik sutapo su Vokiečių ordino pasmerkimu. Vokiečių ordino vadovybė buvo dar geriau informuota už Gediminą. Matydama, kad kurijoje reikalai krypsta Lietuvos naudai, ji Gediminui pasiūlė tūkstančio markių dovaną už sutikimą priimti krikštą iš ordino rankų. Suprasdamas, kad šiuo atveju būsimus Lietuvos vyskupijos patektų į ordino metropolijų jurisdikciją ir turėdamas vilčių teikiančią informaciją, Gediminas kryžiuočių pasiūlymo nepriėmė. Tuomet pastarėjai ėmė siūsti dovaną žemaičiams ir gazdinti juos bei rusus, kad didysis kunigaištis norys priimti vokiečių tikėjimą. Pablogėjo Lietuvos santykiai su vokiečių ordino ir Čekijos spaudžiama muzūrija. Gedimino sausio 25 dienos laiške Vokietijos miestams jau nebuvo nurodyta kaip palanki tranzito šalis. 1324 metų pradžioje kryžiuočių renktas žygis atvykus Španheimo grafams iš Vokietijos ir Čekijos didikams Rosenbergams sužlugo dėl atlydžių, bet smulkesnent poliai pavyko. Kovo mėnesį buvo nusiauktos Dovydo valdos prie Gardino, o gegužės mėnesį sugriautas Gedibino pilies Žemaitijoje priešpilis. Lietuviai atsilygino Liepos mėnesį nesėkmingą užpuldami skirsnemunę. Tuo tarpu popiežiaus ir imperatoriaus konfliktas augo. Gegužės 22 dieną Zachsenhauseno apeliacija Liudvikas Bavaras paskelbė Joną 22 eretiku. Tokiomis aplinkybėmis 1324 metais birželio 1 dieną Jonas 22 įsiuntė atsakymą Gediminui. Popiežius nurodė, kad patenkina Gedimino prašymą ir tuo tikslu siunčia į Lietuvą savo legatus – Tai buvo prancūzų benediktinai. Aleto vyskupas Baltramiejus ir Piuji šventojo Gotfrido vienuolino abatas Bernardas. Baltramiejus Aletiškis turėjo santykių su stačiatikiais patyrimą ir pačiame popiežiaus laiške greta pagonybės bei Kristaus pažinimo savokų buvo nurodomas ir stačiatikybės atsisakymo motyvas. Matjūnas 22 kaip tik buvo bažnyčių unijos pastangas atnaujinęs popiežius – o Lietuva šiuo metu įformino stačiatikių metropoliją bei brovėsi į Kijevą, kur 1320 metais buvo įsteigta katalikų vyskupo pareigybė. Nežinodamas visų smulkmenų, Jonas 22 suprato, kad Lietuvos krikštas buvo svarbus abiem šiais atvejais. Vokiečių ordiną apie savo žingsnius popiežius perspėjo taip pat birželio pirmos dienos laišku. Rūpiučio 31 dieną – jis patvirtino Lietuvos Livonijos 1323 metų spalio antros dienos sutartį, įpareigodamas jūs laikytis visą vokiečių ordiną. Formaliai tai buvo numatyta tik Lietuvai apsikrikščius, bet atvykę legatai pareikalavo paliaubų tuo jau pat. Popiežiaus legatai Rygą pasiekė 1324 metų rugsėjų spalio sandūroje. Čia gauto žinios sustabdė jų kelionę į Vilnių. Vokiečių ordino užkuliusinė veikla jau padarė savo, todėl Gedimino krikšto ketinimams iškilo rimtos kliūdys. Padėčiai įsiaiškinti, legatai lapkričio pradžioje atsiuntė savo atstovus į Vilnių. Gediminas juos prieimė nesmeniškai, kaip to jie pageidavo, o tarybos akivaizdoje. Kuomet legatų atstovai užsiminė apie jo norą kreikštytis išreikštą laiškuose, Gediminas apsimetė to neliepęs rašyti. Pranciškonas Bertoldas rašęs antrąjį didžiojo kunigaikščio laišką popiežiui, tapo apkaltintas negerai supratęs valdovą. Legatų atstovams pavyko iš Vilniečių sužinoti, kad Gediminą ketinimus pakeisti privertė kryžiuočių pakurstytų pagonių bei stačiatikių grasinimai ir kad jis dėl to labai apgailęs stavęs. Katalikų misionierių veiklai Lietuvoje didysis kunigaikštis neprieštaravo, Su tokiomis žiniomis legatų pasiuntiniai grįžo į Rygą. Popiečiaus legatai gerai suprato susidariusią padėtį ir to susidarimo priežastis. Nenorėdami atimti Gediminui galimybės tęsti pradėtą darbą, jie patvirtino sudarytas paliaubas ketveriems metams. Lietuvos diplomatija pirmą kartą rimtai susirėmė su vokiečių ordino politikos menu. Pirmą mūšį jį pralaimėjo, tačiau nubrėžė gairės, į kurias orientavusi Vilniaus dvaro politika visą 14 amžių. Lietuva politinės izolacijos nepašalino, bet gerukai ją susilpnino. Gedimino tarėjas Dominikonas Mikalojus taiklė apibūdino didžiojo kunigaikščio veiksmus. Krikšto akciją reikėjo sieti ne su silpnu vyskupu, o su galingu Vengrijos ar Čekijos dinastu, Tai yra Gedminas inertiškai mąstė 13 amžiaus, o ne naujomis vidurio Europos tikrovės kategorijomis. Gediminą galima pateisinti, nes geri Luksemburgų santykiai su Vokiečių ordinu labai trukdė išvelgti naujoviškąją perspektyvą. Vengrijos faktorius irgi buvo neaiškus. Lietuva brovėsi į pietvakarių Rusiją tradicinį Vengrijos aneksinių užmačių arealą. Tačiau Lietuvos pašonėje kilo naujas politinis centras – 1320 metais atkurtoji Lenkijos karalystė. Su ja dar mažai kas skaitėsi, bet ši karalystė buvo toks pat atkaklus Vokiečių ordino priešas kaip ir Lietuva. Lietuvos diplomatijos protrūkis vakaruose natūraliai turėjo lemti abiejų kryžiuočių priešų suartėjimą. 1325 metų pradžioje Gediminas sudarė karinę sąjungą su Lenkijos karaliumi Vladislovu Olektiniu – o tų pačių metų spalio mėnesį išleido savo dukterį. M. Streikovskis ją vadina Aldona už jo sūnaus Kazimiru. Aldona gavo krikščionišką Onaus vardą. Lenkijai grėsė galingoji Luksemburgų Čekija, kurios karalius Jonas pretendavo į Lenkų sostą. Bijančio Čekijos imperatoriaus ir vokiečių ordino Vladislovo uolektinio akys natūraliai krypo į priešišką Liudvikui Bavarui popiežių, kuris be to buvo ir Lenkijos suzerenas – Sąjungos Lenkija suteikė Gediminui naujų galimybių derinti savo politiką su popiežiaus interesais. Jonas 22, kovodamas prieš Liudviką Bavarą, siekė pašalinti iš Brandenburgo pastarojo sūnų Liudviką, tapusį šios valdos margrafu. Smogdamas Brandenburgui, Lenkijos karalius gynė tiek save, tiek darė paslaugą ir popiežiui. Tai labai tiko ir Gediminui. 1326 m. vasario antroje pusėje, kovo pradžioje, Jungtinė lietuvių ir lenkų kariuomenė labai nusiaubė Brandenburgą. Gelminas čia pasiuntė 1200 rinktinių raitelių vadovaujamų dovydų. Lietuvis turėjo praleisti popiežiaus legatų spaudžiamas vokiečių ordinas. Pagonių įsiveržimas į Vokietiją sukėlė didžiulį neigiamą atgarsį joje ir gretimuose šalyse. Grįžtant į sėkmingo žygio Dauvydą iš pasalų nužudė pasipiktinęs Mozūrų bajoras. Gediminas padarė Jonui 22 paslaugą – bet sukilusi Europos opinija vertė popiežių atsiribauti nuo pagonių. Šitaip Lietuva prarado paskutinę suartėjimo su Avinjonu galimybę. Vis dėlto Brandenburgo žygis buvo Gedimino politikos laimėjimas. Jis sutvirtino karinę sąjungą su Lenkija. 1326 metų vasario ar kovo mėnesį Lietuvai pavyko sudaryti paliaubas su grėsusiu Pskovui Naugardu. Į jas buvo įtrauktas ir Livonijos ordinas – Dovydo mirtis nepanaikino Lietuvos protektorato Pskovui, taigi diplomatinė Gedimino akcija atitiko naujas Lietuvos galimybės ir nors nepasiekė pagrindinio tikslo, davė tam tikrų rezultatų. Artėjant ketverių metų paliaubų pabaigai, didžiosios Lietuvos kunigaikštijos šiaurės rytų ir pietvakarių pasieniai buvo apsaugoti. Lietuvos diplomatija, nors ir trumpai, pati išėjo į tarptautinę areną ir laimėjo pirmą ilgalaikį susitarimą vakarų pasienyje. Sėjai. Pirmieji vidurio Europos dinastų smūgiai Lietuvai. Baigiantis paliauboms su vokiečių ordinu, žemės drebėjimas privertė jau įgulą palikti skirsnemunės spirį 1328 metais. Šiuo metu, o gal kiek anksčiau, žemaičiai sugebėjo atstatyti pūtvės spilį. Taigi, atvanga kažkiek pagerino Lietuvos pozicijas – Pirmieji kryžiuočių puolimai vyko tradicinėmis flanginėmis kryptimis. 1328 metais buvo smarkiai nusiauptaus Gardino apylinkiais ir sugriauti pūtvės bei aukaimio priešpiliai. Šiuos antpolius ordinas įvykdė savo paties jėgomis. Livonijos ordinas, nepajėgdamas apginti Klaipėdos nuo žemaičių, 1328 metais perleido ją prūsiškajai ordino šakai. Žemaičiai galutinai įsitvirtino palanguje – o Prūsijos kryžiuočiai visame rytinėme kuršių marių krante. 1329 metų pradžioje su didelė kariuomenė į Prūsiją atvyko Čekijos karalius Jonas, taip pat daug Vokietijos, Prancūzijos, Anglijos ir Niderlandų riterių. Kiek anksčiau pajungęs Mozūrijos kunigaikščius, Jonas Liuksemburgas Prūsija į Lietuvą taip pat laikė savo interesų arealu, o vokiečių ordiną remtinų savo tikslų vykdytojų. Šie tikslai 13 amžiaus 3 ketvirtį buvo iškelti dar Premislo antrojo, o Jono pretenzijos į Lenkijos karūną darė juos kur kas realesnius. Čekijos ir Vokiečių ordino kariuomenės įsiveržė į Žemaitiją. Žemaičiams į pagalbą atėjo didžiojo kunigaikščių kariuomenė vedama artimo Gedimino giminaičių, veikiausiai brolio Margirių, bet jėgos vis dėlto buvo nelygius siekdamas išvengti kautynių, nebe jaunas, bet fiziškai labai stiprus Margeris iškvietė Joną į dvikovą. Nepratę prie dvikovų lietuviai pažeidė taisyklės, tuo priversdami Margerį pasiduoti. Geriausios jėgos buvo išsaugotos, Margeris netrukus išpirktas iš nelaisvės, bet žemaitie liko neapsaugota. Krito penkios svarbios žemaičių pilys – Gedimino pilis, Geguškalnis, Aukaimis, Žiezdytė ir Medvėgalis – Pastarojoje ir jos apylinkėse pasidavė keli tūkstančiai žemaičių. Jonas laikė tai žemaitijos nukariavimu ir paliko juos vietoje, leisdamas pakrikštyti. Labiau patyrę vokiečių ordino vadovai norėjo belaisvius išžudyti arba įsivaryti į Prūsiją, bet nebeturėjo laiko ginčytis, nes gavo žinę, kad Lenkai įsiveržė į Kulmą. Vladislovas Uolektinis norėjo tiek padėti Gediminui, tiek ir pasinaudoti priešo jėgų žimtumų Žemaitijoje. Lenkijos paužiūriu jis labai pralošė. Užgriuvusios Čekijos ir ordino jėgos užėmė Dobrynę. Sutriuškintai žemaitėjai toks įvykių posūkis labai padėjo. Priešams pasitraukus nebebuvo net kalbos apie ordino valdžios ir krikšto pripažinimą. 1329 metais Žemaitijoje vos nepasikartojo 1255 metų Sambijos tragedija. Tokio karinio pralaimėjimo nei žemaičiai, nei visa Lietuva dar nebuvo patyrę. Buvo suardyta gynybinė žemaitijos sistema. Į tiesa buvo atnaujinta, bet Gedimino pilis esanti arti su Prūsija sujungtos Klaipėdus. Jau nebegalėjo būti pagrindinė monarcho ar submonarcho atrama. Ketvirtai dešimtmetį Margeris rėmėsi įtvirtintų jukainių molaveinų arealų šių dienų viduklės apylinkės, kurį šaltiniai paminė ir 1329 metų kampanijoje. Lietuva pirmą kartą susidūrė su galingo vidurio Europos dinasto intervencija ir tik atsitiktinumas išgelbėjo ją nuo skaudžių šios intervencijos pasiekmių. Krikščionių įstumimas iš Palestinos 1291 metai užbaigė klasikinių kryžiaus karų epochą, bet silpnėjantį jų srautą nukreipė į Baltijos regioną – Lietuva tai pastovėjime jausti nuo 14 amžiaus pradžios, bet baisiausia buvo tai, kad į šį srautą įsitraukė anksčiau kryžiaus karuose mažai dalyvavę vidurio Europos dinastai. Laimė šių dinastų potencialas buvo per menkas, kad vien tik tai jie galėtų tai daryti sistemingai. Reali buvo tik epizodinių jų smūgių grėsmė, o čia jau, kaip parodė 1329 metai, veikia ir atsitiktinumo faktorius. Lenkijos įsikišimas prikaustė jos frontą vokiečių ordino jėgas keliarius metus. Tai leido Gediminui paremti Livonijos ordino spaudžiamus rygiečius. 1329 metų rudens pradžioje jų atstovai pakvietė Gediminą užimti Rygos arkiviskupijos pilis. Rugsėjo viduryje jo vedama lietuvų kariuomenė atžygiavo į Dauguvo žemupį, bet ordinas sužinojęs apie rengiamą operaciją jau spėjo užimti arkivyskupo pilis. Gediminas turėjo pasitenkinti gana didelio ploto iki pietų Estijos nuniokojimu. Šis žygis ir Piltenės apylinkės kuršė nusiaubimas 1330 metų kovo pradžioje jau nebegalėjo padėti Rygai. Apgulta ordino kariuomenės įkapituliavo 1330 metų kovo pabaigoje. Lietuva prarado labai svarbų sąjungininką, o Livonijos ordinui buvo atrištos rankos. Livonijos ordino pergalę prieš Rygą lėmė besiklaustantys įvykiai. Lietuva galėjo pasiūsti įgulą į vieną ar kitą Livonijos pilį, bet išlaikyti priešiškoje teritorijoje visą pilių tinklą neleido skurdus jos pašauktinės kariuomenės ištekliai. Tuo tarpu stambių dinastų įsikišimas į vokiečių ordino karą su Lietuva patraukė į Prūsiją smulkesnės Europos diduomenės srautą. Kryžiuočių antpolius ėmė remti kur kas gausesni talkininkai negu anksčiau. 1331 metų pradžioje kelių vokiečių grafų ir šimto ordino riterių kariuomeniai nusiaubė vaikių žemę, tuo pačiu metu ragainės įgulai sunaikinant Gedimino pilies priešpilį. Įbaugintas reakcijos Vokietijoje, apviltas Gedimino krikšto pažadų – Jonas 22 siekia užbaigti Livonijos ordino ir įgiečių bylą netgi susikloščiusioje jos būklėje ir 1330 m. gegužės mėnesį liepė abiem pusėm nutraukti kovos veiksmus. Faktiškai tuo buvo patvirtinta ordino valdžia Rygai ir atsisakyta ryšių su Lietuva. Lietuvos laimiai Vokiečių ordino ir Lenkijos karų veiksmai užsitėsi. Lenkijai talka atėjo Vengrija. Norėdamas paremti Lenkus – 1330 m. rugsėjai Gediminas su didelė kariuomenė įsiveržė į pietų Prūsiją. Dar nespėjus jam susijungti su Lenkais, Lietuvius užgriuvo stambios ordino paėgus, tačiau Gediminas sugebėjo išvengti rizikingų kautynių. Sąjungininkams suėjus į krūvą, paaiškėjo, kad talkinantys Lenkams vengrai atsisako kovoti draugę su pagonėmis. Vengrija be abejo užvairavo į Lietuvos ekspansiją pietų Rusijoje. Patekęs į keblę padėtį, Vladislovas Uolektinis turėjo atsižvelgti į savo galingos sąjungininkės įnorius, o kartu atsilyginti Gediminą užveltui surengtą karinę ekspediciją. Nors tą kartą didysis Lietuvos kunigaikštis ir buvo patenkintas, jam tapo aišku, kad suartėti su Vengrija per Lenkiją nepavyks, o Lenkijos ir Lietuvos jėgų yra per mažai, jog būtų galima dažnai rizikuoti tolimai žygiais į Prūsijos gilumą. Neliko kitos išeities, kaip pasikliauti vien savo paties strategiją. 1331 metų pradžioje Lietuvos ir Lenkijos kariniai sąjunga nutrūko. Tais pačiais metais Vokiečių ordinas laimėjo prieš Lenkus pyro pergalę prie plovcų, netekdamas daug riterių. Tai dar užtesė karo veiksmus ir Lietuva gavo atvangą prie Nemunų. Vokiečių ordino vadovybė stengėsi Gediminui neduoti šios atvangos. Įveikęs Rygą, Livonijos ordinas sustiprino pasienio pilis ir atnaujino polimus – Jam paremti buvo nukreipiami kai kurie smulkesni kryžininkai. 1330 m. vasaros rudens sandūroje krašto magistras Eberhardas Monheimas įsiveržė į žemaičių žemės. Šilvoniečių žygį šiek tiek sutrukdė Lietuvos valdovo jėgos, tačiau 1332 metais tas pats magistras nusiaubė buvusią kunigaikščio mažeikos srityje Žemaitijoje. Livonijos ir Prūsijos kryžiuočiai niokojo žemaičių žemes 1333 metų pradžioje. Tais pačiais metais Eberhardo Mannheimo ekspedicijos pasiekė Ukmergę ir Palacką. 1334 metais jis nusiaubė Dubingių ir Šešuolių apylinkės, kiek vėliau vėl puolė Palacką. Livanijos ardinas neturėjo tiek jėgų, kiek Prūsijos kryžiuočiai – Tačiau paskiros Lietuvos šiaurės pasienio pilys negalėjo jam taip sutrukdyti, kaip Nemuno žemupio gynybinė sistema. Todėl livoniečiai pasiekė net Vilniaus apylinkės Dubingius ir Šešuolius, nužudydami čia 1200 žmonių. 1335 metų vasario mėnesį Eberhardas Mannheimas vėl puolė žemaičius. Vis dėlto šie kasmetiniai reidai Livonijos ordinui nebuvo lengvi – Mirus didžiajam magistrui Liuteriui Braunšveigiečiui 1335 metais ir atsinaujinus polimams iš Prūsijos, antrąją ketvirtojo dešimtmečio pusę jie buvo nutraukti. Vokiečių ordino vyriausiųjų vadovybė Livonijos frontą laikė antrailiu ir intensyvino jų veiksmus tik pavieniais būtinais atvejais. Liuterį Braunšveigietį pakeitė prityręs karys Didrikas Altenburgas – Jo ateimas į valdžią sutapo su pokyčiais Vokiečių ordino ir Lenkijos karo teatre. 1333 metais mirė atkaklus ordino priešas Vladislovas Uolektinis. Jo įpėdinis, Gedimino žentas Kazimiras III, nebuvo linkęs tęsti nesėkmingą Lenkijai karą. 1335 metais liautasi kovoti ir Didrikas Altenburgas galėjo permesti jėgas prieš Lietuvą. Veiksmų krypties pasikeitimas sutapo su naujais vidurio Europos dinastų smūgiais, o visą tai derino kruopščiai apskaičiuota ir vykdoma didžiojo magistro strategija. 1336 metais vasario mėnesį sekė Brandenburgo margrafo Liudviko revanšas už 1326 metų Dovido antpolį. Su margrafu žygiavo pats Dietrikas Altenburgas, Namiuro ir Henegau grafai – talkinami prancūzų ir austrų riterių. Susirinko daugiau kaip 150 riterių. Taikyta į Margirio atramą Žemaitijoje, Jukainių Mulavėnų apylinkės. Buvo apgulta Pilėnų pilis, į kurią su savo turtu subėgo daug aplinkinių gyventojų. Gynybai vadovavo pats Margiris saugomas savo kareunus. Paaiškėjus, kad pilis neatsilaikys, Tie kariai, tiek visi žmonės sudegino savo turtą ir nusižudė. Kovojęs iki paskutinės akimirkos, nusižudė ir Margiris. Pilėnų tragedija ėjo istorija kaip didvyriškumo pavyzdys. Jį vertintina ir kaip tautinio mentaliteto paužymis. Vienodai tvirtai laikėsi kariauninkai ir eiliniai žmonės, žemaičių ir valdovo domeno kariai. Kartu tai buvo ir didelė Lietuvos gynybos netektis. Po šio įvykio visą 14 amžių šaltiniai nebemini didžiojo kunigaikščio ar submonarcho atramaus Žemaitijoje. Ditikas Altenburgas puikiai suvokė savo laimėjimo reikšmę ir nedelsdamas siekė juo pasinaudoti. Tais pačiais metais vietoje prarastos kirsnemunės tarp Velionos ir Pieštvės jis pradėjo statyti Mariamburgo ar Georgiamburgo pilį, stengdamasis įterpti ją į lietuvių gynybos sistemą.